บุ๊กทูหกสิบสามการตั้งคำถามสอง fazer perguntas dois ดิฉันมีงานอดิเรก eu tenho um hobby ดิฉันเล่นเทนนิส Eu jogo tênis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Onde há um campo de tênis? คุณมีงานอดิเรกไหม Você tem um hobby? ดิฉันเล่นฟุตบอล Eu jogo futebol. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Onde há um campo de futebol ดิฉันเจ็บแขน Meu braço está doendo ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Também estão doendo o meu pé e a minha mão มีคุณหมออยู่ไหมคะ Onde tem um médico ดิฉันมีรถ Eu tenho um carro ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Também tenho uma moto ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Onde há um parque de estacionamento ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Também tenho uma blusa de frio ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Também tenho um casaco e umas calças jeans. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Onde está a máquina de lavar? ดิฉันมีจาน Eu tenho um prato. ดิฉันมีมีดซ่อม และช้อน Eu tenho uma faca, um garfo e uma colher เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Onde estão o sal e a pimenta